Este hor mendiko botak etxu ikustetik hor, eh? Ja, minio kontua, ni, ni menditi geisten azela. Eh? Horre kontua da, ni menditi geisten azela. Bueno, nire honen ez ikusten botik bat ondo, ondo, ordu. Bueno, garroa joko gehi ordu, mendira? Bai, ala tokatzen oh, da. Un mendira da gurea. Bueno, bitatik ingo dugu. Vale, <laughs> bai, bai, bai. Ondo eh, akompainatu zaude, bai, konbidatu. Bai, bai, bai, konbidatu bak agurtuko txugu. Agurtu denak. Beti bezala, eh, eta mentorre dira, Grizia Mendielkarteko eh, bikide, gure bi launzar. Eh, eh, urtero tortzat dinak ez dugu biru bi erro, bizkat, ondo betiko zatea. Eta, bueno, isia, reinarra, ongi etorria berri Eguardion. Eta Fermin. Bai, bai, ondo, ondo. ondo. Eh, ja hartu eh, o sea, eh, martxa, eh? Ba, etxakala, uste, eh? Pixka, bai, venga, guardi onde noi. <laughs> Eta, bueno, lehenengo aldia etorri dena, hemen dago Pako Bitxelena, eh, aurtzaro mendi taldeko kidea, eguardi on, Ba, eta eguardi Iri ere, ongi etorria, eh? Oiaztu oiaz, oiaz, Bueno, así que Eta Está así bueno, eh Grisia Mendil Carteco Kidekin, uh azkeneko etorri zian un behin beirondo naiz bai. eta bueno, otsailean. Bai, así berri berri ja Bai. Bueno, ordun eh justo te eh, así que la berre, eh, otsailetik onea zer egin duten, eingo dugu bi atal bezela, bat otsailetik onea. Ni bakit estila geatu inon. Herri ja mentzatu. Bai, bai, gatu gabe dira. Eta gero eh Paco Kiringo du ere, eh aurtzaro meditaldeak ja on hasierakin eh, hasiko ja eta ea, ze daukaten. Eta bueno, eh, Fermin eta Isier, hazi pixka bat hau txailatik gana ze zein duzuten eta nola bilizazten? Bueno, hau e, eh, egin genuen hori hartu arantzara joan ginen, batzuko oinez eta bestia betetez. Oso ondatera zen, harrakazta hundiko irtera izan zen, ari ditxik ginen bapo bazkaldu eta hori bai denak bueltan autobusez etorre ginen. Gero martxoan, e, bueno, bakizute iaz, Giriza Mendielkartako gaita bosko urte bete zituela, eta gaitu zitzaigun dago gauza bat zintzilikan, eta izan zen baso bat sortzea. Mhm. Orduan, aurten egin duguna da, baso bat hartu dugu, eta landaketa bat egin dugu. Berrogeita amairu, eh, berrogeita amaika zugaitz. Mhm. Zergatekan berrogeita amaika? behin ba, dugu. Ogoita bosgarren urte gehi nola urten, ogeita urte egiten genituen, batu biloak eta berrogeita amekazu gaiz landatu ditugu. Hor bat, zugaiz bakotxari jarri diogu baki bat, eta bakoitza badakigu gure zugaitza zein den. Eta orain, ura... No nintzen uten? E, e, oialeku inguruan. Oialekutik oso gertu. Hemen ikan guazela oialeku baino pixka lintxotikan. Eta bueno, sarreran, basoan sarreran dago jarria gure anagramata hori, jakiteko gure basoa dela. Hori da, basoa eta asmoa da, ba, urtetik urtea, ba, hau auditzen joatea. Hori da, mhm. urrengo urtean, hogeita zazpi urte, ba, hogeita zazpi gehiago sartzea. Hor ba, ba, Izan hori objetiari, bueno, entzuleari, eh, ikustea joateko bai. edo, ez? Eta oso oso polita izan zen, eh? polita izan zen zeren bakoitzak bere zugaitza landatu zuen, eta ban badaki bere zugaitza zein den, eta badakit batzuk uten dela zaintzea, eta hori oso polita izan zen. Uh Bueno, hori izan zen martxoan. Gero apirilan joan ginen Estremadura, Estremadura eh, da, autobusak jende, eta egin genuen zeharkaldi bat oso oso politia, hiru baiara zerkatuz, Ambroz, Jerte eta Labera. Mhm. E, euraldiak ez zigun euri gaizko egin zigun, hori izan zen pena handia, baina aterazan oso oso ondo, jendia oso pozik, oso gustora, mhm. eta berriro zerbait errepikatzeko goguarekin. Hoi, Estremadura aldean, ez? Estremadura, bai. Eta hango jendiakin eta esan zuten hola... Eh, bai, bai, e, gertatzen da gurekin taldean etorzen neska bat horretakoa josune, eta bere mutil laguna angoa dela, eta mm -hmm. behak zakan izu ilusioa emendikan eramatea jendea. Mm -hmm. Beak antolatu zuen guztia, eta egia oso oso natera da. Mhm. bueno, bertako jende harrituta. Bai. Harrituta zegoen hainbeste jende ikustea mendian, jo loiten genuen, ba, bai. hemen bezala, frontoietan, lokaletan. Zer ma jende guntzia zten isiak, Berrogeita zazpik. Bueno. Zauzte, hippie jok <laughs> zeote bai. ¿Y dónde dormís? pues en el frontón, pero va a hacer frío, estamos acostumbrados. ¿Y <laughs> dónde dormís? pues en ese local, y no puede ser. Da. O sea, arrituta, tú te la dut ni la comunidad va bat, baño. bueno, oso son jende eh, majoa, o ondo. es eh, esperientzi eh, politia? Bai, bai, egia eh, esan, hango jendia bolkatu egintzen gurekin. Harrigarria da, baina egia da. Eta va ba, bueno, ba, hango gure laguntza harrak, ba, ani ostentizun, ba, bueno, urreiz pikua, klaro, hango, hango tipikoa, típico. tipikoa du. Eh? Eta bukatzen genuen, zerko bukatzen genuen, egunero, ba, gabian, ba, berak jartzen zuen bere txiringitua, urbaizpikoa mozteko mobida guziakien, eta, bueno, guantxen, pintxua jaten. Egei esan oso esperientzia politik Eta ze mendi mota, ez, alturaz, dugu, ze, ze, ze mendi, jos, jos ah, Mendiak ez dira oso altua, gehiago zen zeharkaldia. Ah, eh, bai, eh, Carlos Bosgarrenan ibilbidea edo zan. Eta egun batean elurra talde erabintzimun, eh? Ba, bai, eh? Elurra eta guzti, egia esan. Baina, bueno, Baina ustet gara jortan ogintzen dutenean hemen e, oso eguraldi genula eta horreako txarra eman azola eta bai, bai. nahiko beldur bat zela, oiko bat zena ere. <laughs> Arraru bat zena zen Estremadura behar eta oiko alde txarra bai, egitea. Euskaldunak behak Bueno, zer gehiago zateko, jortaz aurra jungo behar. Bai, bai, ez, Egeia saran gomendiak ez dira txikiak, eh? Bi berreun, bi laurun dira. Bueno, claro, eh, ondo, zego txudu ba... eta gehiago okay, ondo, eh? Ondo, eh? Ez, hemen ikus, ikus du, ba, bueno, han ez dago mendiek, ez, joder, ba, ba, ba, ba, ba igual, Beste... la pentsa, errekak ere bazian, gaztain asko zagon, mhm. bueno, ondo. Dai. Oso, bai. oso leku polita, komendagarria bai. egiteko. Mhm. bueno ba, e, aurre hongo bea. Vale. Gero, intzen e, eh, kainan bazen uten hor eh, asmoa, baina... Ekainan beste... genuen asmoa pike da juzea juteko, baina bai. ez genuen harrapatu azte bukara librerikan, beti ondu oso liatuta, eta orduan ekainakoa erabaki genuen atzeatzea irailara. Irailara. Beraz, ekainan egin genuen jai ez, ez genulako aste bukera bat libra olako montajerat egiteko. Mm -hmm. Hor, pasatu dugu, eta gero, oporrak abuztua, eta ja sartu ginen ustailan, eta ja mhm. pirinotara joan ginen. Mm -hmm. Eta, ordezaldian ez? Hori orde dago, baina joiak eta Pako etorri zen gurekin kontra bai, zala Bai, bai Pako pixka bat aberrean bakit biakin joatzen zala ere. Eta, Eh, ez izan, ez. Ah, ez, orduan. Ez. Ez. A, ah, pikea jontzinan orduan. Eh? A, bai, bai. ah, ah, ah, bueno. Pikea bai. Barkatu. Bale, diosako jo. Barkatu. Bai, eta? Ba, fajamon darrogo. Da, leku bat zoragarria, oso jende gutxi guten den lekua, baina benetan politia. Da, luzea, baino oso oso polita. Eta, bueno, joan zen jendea, joan ginen guztiak, txoratutak ditu ginen zen leku polita den. Mhm. Ia zein genuen fajalas flores, eta da pixkat arren jarraipena. Baina hau da, askoz ere basati eta bai. jende oso gutxi biltzen den lekua, baina oso polita. Bai, eh? bai, eh, irtera izango zen, ba, genuen bidai gogorrena, bai? Ze bat ordu egia, mendilean egia, o, ze zeltura egia? Ba, ez, ez, di, ez orduak, bai. Batez ere zen desnibela hundila, superatu berra, bai. Besortxe, mila eta sortzirun, biko tarti mm. hortan ginean, eta zertziran, zortzi betzi ordu. Orotara bai, bino geldiateak bai. eta guzti, eh? Eta egila esan egualdila, zora garra egin zan, mhm. aurre ginean, bueno, giriziko batzuek hori bidai hori pixka prestatzen, porque ez genuen izautzen, eta gira ateratzen desde luego bordau, oso ondo, oso ondo. Zerri guztua. Mhm. Mhm. Bueno, ba, aurrea. Bueno, ba, gero ja, bai izartzen gai irailan. A ber, Paco, animo. <laughs> irailan, joan zinazten? Ba, epiko da, Eusa, bai. Ah, bueno, oida. Ba, oso eh. irtera polita. Oso politia. Urridu mikrofonal. Bai, bai klase. Ba, oso irtera polita izan duzan, giroa bikaina egin zitzaigun. Eguzkia, egoizea, eta parajeak eh, oso oso oso politak. Egia esan oso egun edarra pasa genian oso polita. Kusik altura, eh, bibila eta irio metroia, eh? Bai, eh, bai, bai. Ez dia oso mendi alto-altuak, ez? Baina ikusteko politenak, ikusteko bai. politenak, bai. Euraldiak, eh? ona izuzetan? Izugarri ona. Eta pista egatik eta izango dut? Lakuak, bai, midi, usoan, erdi-erdian dagoela oso polita da laku mordo bat, eta bai, gero bai. egin genuen baitere ere de los monjes, bai. dago la tartean, beste piko bat oso osopolita, polita, bi ere 2000 bai. eta, eta gero hor, e, eh, berez igual, e, zea txemin dela nature edo bai. ez? Bai, baina e, de los monjes ere oso polita zen, eh? Osa, ikuspegi bat, oso izugarria. ez du ematen oso mendizaren izaten ikan, erakargarria, mhm. mm baina gero io eta jo esaten zuen, bai. jo, ze polita. Bai, bai. Ta, ibiltzekota, ondo zen, oso luzea, bai. Ondo, zuentzako ondo, ondo, ez? Bai, ondo, bai, zazpi bat ordu ebile ginean pasatxo, eta ondo. Baina, bueno, gozare eta barne, eh? Hoi, boi, zara. Bai, bai, iporatea, bai. iporatea, ondo likatzea, mendian ez hor pajara zartu eta... Eh? Ez dela zazpi ordu ibili, ibili, ez, argazkiak atera eta gozaldu eta gauza guztiak kontotekopita. Bukaerare oso polita izan duzan, eh, arroka tartian egindako Za, bire bat zegoen eh, basoko egurra ah. Bai, eh? Bai, bai, oso, oso polita. Bai. oso berezia. Ez que, mirari, eh, bai. karo, gaztiak, gaztiosio ginean beti, jo, jute ginean, ez, ose ez, baina, mendi, jo bertu guztek izer, ba, ba, ba, ba. Baina, justu, dela, ez, zaten duguna beti, ez, parajeaz gozatu, ondo pasa, elkarrekin, bai, ondo, eta, bueno, eh, Elburu hori berdu, ez? Hori da, baina baino beharrezkoa gainea, eh? behar beharrezkoa. Ez da bakarra mendira joan gailurak egin eta torri, ez ez. Eta elkarbizitza, eta ikustea, eta konpartitzea, eta... Konpartitzea, hori eh? oso oso importantia da. Grupo itxea. Bon, Fermin, zer begei jago esateko, e... ez buruz? Bai, bakarrik ama, bueno, xemil irire animatzeko, <laughs> joder, ez, ez dela beti biti iru milako mendila, bat jugula oso... Bueno, xemil egin bezala bertigo izango. Funikularra, eh, nire, nire, nire, asko nire, nire, ordu, nire, mhm. bai, nire, eta e, aztero biltzekin jaurtu, ne? Eh? Eta hilabetik anbine ere itxeken Eta bueno, etapa dira, gara bizitza honetan, eta, eta Gazte bueno. denbo esaten duzu nian zu eta gure hartzen ez dago diferentzia hundik edadea. Eta jo, zartzen azuekin, zuek bai, eh? zure zartzen dena dian, eh? eh a ber, ba, ez gara la diferentzia hondikoak, eta gu jarraitzen dugu. Bai, bai, bai. Aspaldiko bai. gaztiak hortan bai, utzi. Dikun honetzai osaltzea tol, bai, piskat eh, bazkaltzea, eta piskat elkar gilu ikia, baina, bueno, bakoitza ja bere... Bai, hau eh? zolanea bezala, ez? Gosaltzea zaldu, eta... <laughs> Gozaltzea ez, gosaia prestatzea. Ah, bueno, bueno, bueno. Eta mirari zu ere bai, eh? Ze... <laughs> bueno, eh, <laughs> aurrea joango gea. Hor bat, urrengo irtera, bai. ostutzako proposa da, Josemiel. A ver, botan. Bai e, eh, urrongo irtera izan dugu, ba, izango dugu, negu festa dela eh, bukaera emateko urteari, mhm. eta hori ingo dugu azaroan, eta asmoa da, hiru bat ordu mendian ibili, eta gero bodega batea bazkatza goz. Hori oso hona duzu. <laughs> dugu, hiru bat ordu bodegan pasat eta rezibituko txugu. Bai, nik uste zurek irago bai, ez? <laughs> Horta, horta, lasei, lasei txoferrak ere nahi du laguntzaren bat berakin egoteko, osek animatu. Ah, bo, hori aixiko, la, txofer laguntza egiko dugu izatxun, hori ez da problemikan. Ha, <laughs> ah, ikusten dek, nola no. onderantzako tokia, bai? bai? Bai, bai, bai, bai, oso posterak, posterak. Ordu hori izango litzak ja... Eh... Bai, bueno, eh, azarra pasatu gara urrian izango bai, anitza oa, ingo dugu, dugu, bai bai, bai, bai, bai, bai, bai. Azarroako gaita bostian, bai. ben, azte hortan izango dugu mendi jardunaldiak, uh mhm. -huh. dela azte azkena, osteguna eta ostiraldean mendi jardunaldiak izango ditugun, mhm. bide batez badak ikutzen etorriko dian, eh, etorriko zaigu, a ber, Mikel, Mikel Txoajuria oi hartzungoa, mhm. hori etorriko da, gero etorriko zaigu, oain, eh, astu zait, zein edurnekin ibiltzen dena. Guatuko daiz. Bueno, zako eh, izan. Eta gero bukaera bezala negu jaia, eta jongo gea, e, eh, zera, joar dela plana edorrea, zirra deko desea. Horre egingo dugu hiru laburduko orduko bueltatxo bat, mm simplea, eta gero bazkaltzea lantziago lagungo gara. Hori, ikai, zeile beti gantzatu goi, Azarroa, Azaroa Azar... bost dela uste pikandea. Bai. Hori da bukaera, eh, bukaera. urteko bai. espeida dut hori. Bai, bai, bai. Eta gero bukatzen zute ere eskala txapeketakin ere, ez? Hoi, hoi da ere... Azaroan izango da baita, eskala azaroa oso beteta dakago, bai. dakago eskala txapeketa, mendi jardunaldiak eta negu festatena batean. Bueno, ze da, da katela eh, bueno, agenda la betia. Eh, denak nasilan geratuko bai, ziren, guk abisutan eta ba, jungo behar, ba, albistetan, pasatzen, eh, egunero, egunero. Ostialeko kartelera ere bai, eh, zein izango den, eta bueno, ireileak eukine, eh, bueno, hor ba, badaukagu, badaukazute hor urrien ogeita batian eskolarteko finalisten eguna, eta pasa horretikan, Pako ki joan pixka bat, eh? Bea, ben bestela Oso ondo. Azpartuko zaigu pixka bat eta bueno, eh betorri da esan eh aurtzaro mendi elkarteko taldeko kide bezala Eta, bueno, zuek, pesatzen dut, kurso bezala, hasiera bezala, hasiko zaztena hemen dian, ez? Bai, ja, hemen dek aurrera. Azten bai. gaituk eh, ilan hogeita batian, finalistan egunakin, eta... Mm -hmm. Ba, zehuzko ja urteko egitarra egin da. Bai, orduan, eh, joan aurretik ja zer zuten, egingo dugu pixka hartuzioak, mm -hmm. e, joan goea, iasko eh, mhm. eh ibilaldiak eta pixkat, e, zeipat, zeipatuko zenuke, zera, Pako, iasko izten aldi orokorrian hartuta edo zerbait bueno, oro, edo... Orokorrian bai. eh, positiboa izan duduk ez, irtera hmm. politiak izan dudia batzuk besti baino gehiago ez. Nola batzuk desberniak egiten txukun, ez duk dena mendia, egiten dugu baita ere tartekatzen diagu eskiakin, txirrindakin ere bai, mm ba, bueno, bakotxa bere ezea Ba, egin genean lehenengo irtera eskaz artikutza, hori oso polita artikutzan zehar egin genean. Mhm. Eh, orduan gare bateko trenbidetik eta ibili ginen, oso oso polita. Santa Geda Muru Mendi Gipuzkoan herri herrian ibili ondo baita. Mhm. Gero negu jaia egiten diagu, karrikan zarkalditxo bat eta bazkari bat, hori urtero egiten diagu. Mhm. Eta iraupen eskiko ikastaroare, hor, hor Arrak astan dira izaten du beti. Eh? Eskia beti arrak astan dira izaten du. Bai, bai, bai. Hori urtero, urtero egiten dugu. Bai, bai, bai. bai. Mhm. Eta gero, ba, e, eh, txerrindaz ere lehitzatik e, eh, lekun berrira. E, tunela hori ja irikita zegok. Uh mhm. -huh. eh? Anbeste urte nondoren. Ose, denetik itzen zute, eh? eh? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Hola, pixka denetik, anumiak ah, ez bai. aspertzeko, ba, pixka denetik. Ah. Eta, zel, guraso... gurasoak, eta, bai. bueno, ba, ez, jende mordo bat eh, joango, joango zatera normalian, ez? Uh Eta giro politia? O, Gero oso politia. Gehien horre balio dik ez. Azken bai. finean, gure helburua duk, ondo pasatzia. Ba, esan dugura pixka bat, ez? Bai, bai. Azken finean, mendian ez duk ez irabazlerik, ez galtzailerik, ba, dek bai, bai. eh, ondo pasatzia. Ondo pasatzia, hori, ez? Hori duk, bai, bai. Eta, eta, eta, egiten bai. ikastola eguna, egiten diagu, jinkana bat prestatzen diagu. Ah, hori urtero eh, ere. hori urtero eh? <laughs> Atzi batik iturri hotzea, pirautxoakin, bai. bizikleta... Arrakaz ondu jarriko, kirol, ez? Izugarri. Ez que entzuten, bai da, eh? Bai, bai, bai, bai, bai. Eh, eta... Ber, berreun da gehiago irakasle ateratzen dira eta... Ah, bai eh bai bai, bai, eh? bai, bai, bai, bai. Eh, mirari politia ezea, eh? Bai. Oso politia ezatea. Gazteak horre martxa jartzeko eta... eta... Alari, gauza bat, hemen... E, eh, karo, gazteak eta Azte bukaera normalien, azte bururo, zuzte, behin partidua diela, pelota, ah. futbola, atletismo, zaskibalo ja, ekintza estraskolarrak. Orduan, e, eh, izentzute igandetan hoi, eta orduan, eh, nola, nola modatzen da gaztetxua? E, estraskolarrak eta gero igandean egiteko, nola? Gorra izaten da edo, edo neko arraxean, ozer? E, Dene pixka bat. Ez da garrez izango, ez? Ez, ez da garrez, ez, da E, Umiak askotan ez ditek ulertzen, e, jo, mendila horta zer dako jo behar dugu, ez? Ez dute ulertzen eta ordu zaila da. Baina, bueno, nik uste umiari ere e, bultzada bat eman bertzaiola, eta hori gurasoak eman bertzaiola. Bai, etxetikan golez? ez? Etxetikan, bai, bai, bai. Gehor, beste aldia izango litzateke, igande batean etxian sartuta nola eukiko juzu umiak, ba, ba Bai, bai, bai. desberdinak bai. ezautzia eta balore desberdinak. Bai, eta merezi du ez, e, gu urrutira ez gara joten, eh, gerizia bezala ez gara urrutira joten, orduan ibiltzen garen eko urbil <laughs> distantzean eta denboragatik eta ez, eta azken finean ezagutzen duzu, ba, inguruko lurralde guztiak ezagutzen dituzu ez. Bueno, hartuko duguan, e, eh, kurso berri jauntan, zer dukazuten edo pixka bat e, abendu arte, zer zer dukazuten, Pako? Bueno, ba, urrian hogeita batean, E, eh, zeukau eskolarteko mendidea. Bueno, Oitziko, e, eta hori. Bai, bai, bai, bai, bai, mendi taldea. Ba, Gero azaroaren hemen izango dugu Guadalupe Jaizkibel, doni bane, mhm. kaixko ez Oso politia eh? eh, da. Bai, bai, bai, bai, bai. Uztia dutela baino, oso politia da, eh? Bai. Gaina, sua itxeko ondo, eh? Bai, bai, ez da, ez da, hasi eran eh, Guadalupe ti pixkati behar da, baina gero, bai, bai, bai, eta leku polita da bai Eta gero, abenduan bian egingo dugu negu jaia. Eh? dugu zeharkaldi bat, oi menditan. gomenditan, mhm. eta gero, bazkaria hartzen alkartean. Eh? Hori aurten goz. Eta gero, eta gero ja, eskiak, eskiak, eskiak. Eta gero, den urtean, hasiko gara, ba, biropen eskiak, biegun, horzailan bai, bai, bai. ba, ugeita labian urraki behizama. Uh eh? Gero martxoaren amazazpian, elurretxe irustako ur jauzia eta ibarla. Uh eh? -huh. Gero, apirilaren hogeita sortzian, engo diego, arantza mendaur aurkitz. Ui, hau hori eh, benak, mirari. Hoi potentea. Urtero, ite genuen guk, e, eh, urtero mendaurra jutek ginen. Batzuk hori ezen eta beste batzuk zatikan, este, nola zer, e, eh, subiletikan. Bai. Gora, eta subiletik gora ere, gorra da, eh? eh Altura hartzen da. bai. Eta jutatzen ginen, goiko zertan, erbita edo goiko hartan, Etekia zan, e, gorra baina on, on, e, ondo, eh? Bai, bai, umiako sondo maldatzen dira. Bentaur, ba. Ia zer egin genian hori, ba, zeak, aratz eta, bueno, hola, hola, fuerte xamarrak eta oso ondo joten dira, bai, bai. bai. Mentor, ia zer, mendi politia duk, eh? Ba, oso politia. Bai. bai. bai, Gero, maiatzan emeretzean, eh, asmoa diagu egitea raftin, bidarrenen, Mm-hmm. Hor, eh, er, errobiko jetxera, bai, lehen ere egin dugu egu. Bakina eta bai, oso politia da. Ola goiz apasteko... Bai, ikusten da, mirari, bai. bariatu itutela ez? Bai, aurrantzako eta gaztientzako eta Aurrantzako, baino, bai. lantegi askotan, gutendia bai. dia eh, lan harremanako betzeko eta olako ekintzak itea, eta bidarraira asko gutendia dia rafti mm Orduan aurretatik hasten badia harremanekin. Eta bukaera beti bezala. Bukaera, e, eh, oida. dikana. dikana. Bueno, Fermin eta Isiar, eh, ikusten duen ere, egutegia bete-betea eta deneteko, entera, ez aurrak bai, Ni bakarrikan ah. egan pak hori eskatuko jo, Isiarri emateko, <laughs> raftin egitea. <laughs> Azke finean, hau, arrobia da, arrobia da, bai. hortik atara behar dute gaztetxoak ero jarrepena eukitzeko, ez da? Bai, ez bat ba. dago etorkizunik, mm -hmm. ikusten da, Isiar ez, e, egitara eta denetik badagola, ez? Eta, ba, klaro. Eh, aurrak eta ezitzeko eta pixka bat mendian ibiltzeko eta ez? Oso programa politia daukate. Politia, politia. Oso politia. Bueno, jungo ea esan bezala horita batekoa, eh? Gaina horita bat a euna zeharakadu. Altu <laughs> ez jundia diela eta ez tekiz bai. zende, euna dena boro Egun kompletua. Kompletua bai. Eta, a ber, ze, ze zango zute pixka eta buruz. Ixi eta... Bueno, ba, a finalisten egun hau federatziak eta eh, ortzen den lan bada. E, bueno, urtero, maten diote mendielkarte bateria antolatzeko hau eta iaz eskaini ziguten guri, baina nola hogeita osgarren urte horrenak genuntu hori, ba, libratu binean, eta urten zapra, torrein zaigu, eta nahi tan ez antolatu biharra. Mhm. bueno, arauak eta federazio etortzen dena, gu bakarra egin behar duguna da, bueno, bakarra edo behintzat, rekorrido bat prestatu, eta egun horretan lana egin. Mhm. eta lana, ba, lana zer da, bat, trafikoa, ibilbidea, janariak, e, kontutan hartu behar da, esan digutela, mila bosteun, bi mila arte, persona etorriko zaizkigula. Asko, eh? Orduan, Ba, bada zerbait, bai, ez? Bai, bai, bai, bai. Eta, bueno, ya bada hilabete eta ez, Pako, buru bera bionekin mhm. zartu bai, da. Bai, bai, bai, ez? Prepatzen eta ez? Bai. Ardura, ardura desentea da, ezta? Orduan, bai. gaina umiak eh, bakarrik ateratzen dira arduradun batekin, eh? Amarrume arduradun bat eta ah, Amarrume arduradun batekin. Bai, bai, hori da. Hori da. Mhm. Araudia hori da, gutxi gora bera, bai. Eta bai, bai, umioi zaintzea eta E, eh, eh, Ardura duro horiek du, ze zago dira, herrikoak edo kapotik? Ez, gurasoak, ez, gurasoak, ekarri gara dute. Bai, bai, Bai. bai, bai, bai, dute, bai. Mhm. Badirudi lehen egiten zela, lehen behintzat gurasoak eta urrak nastuta dena, eta hori ja esan dute ez, ez gurasoak alde batetik eta urra bestetikan. <laughs> eta hor duan, amarreko, eldu bat jarri eldu bat. eta beak arduratzen bai. dira, mhm. ez? Bueno, ibilaldia hemen daukat, abertako, eskikotazak, e, eh, ibilaldia luzia jartzen dut, sortzi kilometro, Bai. Ixi eta motza berri 6 kilometro. Bai, ez gustatzen oso luzegia egitea, ez da. Hmm. Orduan, ba, bueno, ba, e, hortxe biltzen du, 6-8 kilometro bitartean. Iztera hori hartzun eh? dikan, eta bai, ez? Eh, bai, e, ikastolatik atera, eta kanposantotik, basotikan, e, pasatzen da mendinea, mendiletikan hilotzen da leharrea, eta leharretikan bueltan berriro bera. Hori izango litzake ibilbide txikia, mhm. eta ibilbide luzea izango da eh, peluko txokora jetxi, e, txakurra, txakurra bai. eta hortikan, eta berriro zarri bordati barrena, e, izango da luzea bai. Mhm, Zerbait zateko ibilbidea diburuz edo... Ez da, ez da, ez da zaila. Ez da zaila, ez? erresa da. Goiza pasatzeko ondo dago. Bai, Hor, bai. kontuen hartu berrena da, ba, txiki dela, bai eta dela goizeko movida bat. Orduan, ba, bueno, hainbeste jendekin egile izan gure lana bakarri da organizazioko. Jo, oh, ez da gutxi, antolakuntza bakarra ja. Bai, eh, zifra hoitan mutu berbatzut, eh? Claro, bai, bai. Zandugun bila eta... Mila bosteun bi Aur. Elduak, ah, eta guzti. Elkarrekin, bai. bai. Uh, ja... Iaz egin zuten andoainen, eta andoainen zian mila seireun, ez dakit. E, ja mila aur. Bai. Eta... Eta... Eh, ikusten... Eh, eh, egon ginen gero egin genuen bilera... hanko taldeakin, Bai... Siate referentziak eta hartzeko... Bai... Nola Bai, ziren... Zortzi kilometro eta seiko atoiek araguaia ferra zerreldu diaz... Ez ditugu jartzen... Beraiek mhm. batzu dituzte eta araguaia bete behar ditugu... Luzeeran eta... Olako mhm. historiak... Bakarra da, bueno, bakarra edo lesan duguna ez, rekorrido prestatu hori da azaila jartzunen, nahiko errestasuna bat daka gortarako. Baina gero, egun horretan, ba, laro gehi bat persona edo egun persona lania bai. nahi beharko dugu, dena ondo atera da. Zeintaztean, tolkuntzan deni haula eh, giriziko, zeatik aparte bazazte ezte jente que Girizia eta urtzaro, eta giriziak bere mendian ibiltzen den jendeak ino kontatzen dugu eta urtzaro ba, guraso taldeakin eta bai, hortikan. Ba, ba, jendea azkenian behar da, ez? Ba, Eta ez dut, eh, jendian ere, ez, e, eh, dispozizioa edo, ona izango da, ez? E, bai, bai, bai, bai, bai, jendia beti badago bai. prez laguntzeko eta... urtero egiten da, ze hori? Urtero egiten da, herri ezberdin batean. Eta hori, nundikan hoi, e, zantzute, dago la antola... Federazioak antolatzen du, hori, Euskal Medizale Federazioak. Ah. Puzera, egar pixka proporzionatzeko, gazte mailan eta zandugun bueno, nire bizela... Federazioak nire oso gaizkiz baldeman dago, urtean zehar ditu urtera batzuk, ba, ikastola, ikastetxe eta zuzendua, orduan, Eh, parte hartzen du jendi horreri gero finalista eguna ditzen diote da bukaera emateko esango genuke parte de guzti egun handi bat antolatzen da mhm. eta hor banatzen dituzte gero diplomak, opariak banatzen dira eta bueno, pixka bat urtean bukaerako jai bat bezala antolatzen dute. Mhm. Zerra gehiago, aipatzeko da? Ba, e, eh, Kurioso duk, e, mendiko irtera bada, ez da, baina mhm. lanak gehiena ematen du menditik aparte, ez da, trafikoa dela, Ba, claro, trafikoak, autobusak etorriko dira, kotxe bai. pila bat etorriko die, bueno, hori Fermilek bai, hobeto jaingo du baina, bai, bai. Bai, hor kontu hartu berda, ba, bueno, ba, eske jende morda bada. Ez du mate mino bosteon zen mutiko edo neska edo oide nahi pixka bat bideatu. Ie horiek ekarriko duzten gurasuak edo autobusak, hori egiten bideatu inbierda. Ne, ne. Ba, orduan jau jartzen gau daltzen dugun da pixka bilera batzuk egin ditugu, eta hori ja martxan dago, aurrea dikoa dena, eta bueno. Ezki, kasi-kasi dau, kilometro txiki bat ezera antolatzea. Bai, eh, bai. E, e, antolakuntza ekartikan, kilometro ba, bat, ba. kilometro bat esaten den, hombre, e, ez dut laundila, bai, bai, bai, bai, bai, Antolakuntza berdintxoa txiki jauan eh? izatea. Baina, bai. Eh, bai, berdin, bai, berdin txor, kobalia bideak eta zeitzeko eta... Bukaeran janariak eta eraiak banatu, eta bueno. bueno, pentsatze eta lare, oi hartzun gudaltzenak ja, errila esterketa dela, betete dela, guain hau dela, oituak egongo dila, eta ez diele izutuko. Lanan faltarik ez dauketan ditzen. Eta, egura, hau dira, behitu hori internetero zaila da, oita bateko zeingo du jakitia, oia ez izaduk. Izaduk ez? A ber, egura, hau dira, hau euno oro bilatetzeko guraldia baitan ere, dena, dena den bezala ez, baina... Itxoin, itxoin, itxoin behar. Gio gaitik egun hortan ebadak izu zea egun den, bai. eskola guztiak ja zehatu daude ez, ba, be, botu ekin eta mobidakin eta gio, Elizalden hori gehiago, ba, begira. Bai, bai, bai, bai, bai izango da kirua, hori Bai, eta aurten, aurten gainea gertatu da hori, ba, Nafarroan ez ere hor dagoela. Hoi da, bai. Ah, baita ere, hoi da, eh, beri, ba, eh? Elezi joa, hanbo bi daudena. Bai. Dena, dena batia. Bai, guk e, txurtxurren amargarren urtorreneko festare aste hortan genuen. Bueno, bai. aste hortan dugu, eta igandian zeu zeingo du, ez, eta ez, agiriziko ba, da dakate, ez dakize, Azkenin igandia, bueno, libre utzi dugu. Ba, egia zen, herri aktiboa dago, eh? Esartu duguna beti, herri aktiboa eta beti badu gazte ba, ba. zer bat, eh? Hori egia da, eta, ba. eta jarraitu gula. Eh? Hola, hola. Bueno, aurre jarraituko dugu, zan eh, dugu, zea, Xiak eta Fermin, e, nola izango den zea, ez? I, urriako, zea, bai. e, eskolarteko finalistere una, bai. zegeltzen zaigu? lehen astuz ez izaitan gogoratzen bai. izena Alex Chikon etorriko zaigu aurten Alex Chikon bai komeni da gaiazati izena hori hori eta ardillak inoi bai igual nor dabil bai nafarroñezeko osea bai. bai hor da fenomeno tipo fenomeno da aurrerago pasako dizue informazioa egun bakoitzan nola da baina Alex Chikon ez izaitan ateratzen izena oso no Bueno, eh, este que se había traído, ¿no? ensalada... Ensalada, el ensalada, Eh, el salada, salada, salada, salada. Dejate que hubo aquí en Agoya, mirad. El salada, el salada, el salada, el salada, el salada, el salada. El salada, chapequeta, hasta la Zona, <laughs> eh. El salada, chapequeta, es, eh. El salada, chapequeta. <laughs> Dejate que hubo aquí ya. Oringo, duga, hasta la camas así ya. Andi, Castebetea, eh, eh, Nebuja ya. Bai. Eta, Tartean, Mendiastea. Mhm. Eta horrekin bukatzen dugu, ja. Horrekin ja bukatzen dugu, urtia. Jo, ja, izu gauza pia izan dituk, eh, horre, ja, <laughs> nekatzeko, nekatzeko zeakin, ez? Bai, baina, bueno, ba, balorazen jo politia, eh, urtian zea, bai, ba, bai, bai, nik uste, bai. bai. Gio duguna, giro gona zute gainat zuentartean. Bai, egia eh, esan, eh, girua primerakoa dago. Eh, gara bera, zen bala un juten zate? Pentsatzet, eh, bakoitzan zean arabera izango dela, baina... Ba, adibidez, Pirineoak hogeita mar laguneko media. Bai, jo hemen adibidez zuan egingo duguna herri jotenganean joten ganean, ba, motza gehatzea, bai. Bai, horren denak, Segun. Hor no, Tripa kontu bada. Hala ere, ez tekite, ibilaldi joitan taiken zutenak ez, eh, onbeste urte aizate, eh, nabitzen zuten jendia jetxin dela, adibidez, ez, guantena kotxia daukagu edo, ah. dira denak, eh, posibilitatea joateko ere, eus egunetan ez, da berra azte bukara mendira joateko, porra diela, edo prejubilatuk, edo mila gauz, E, eh, ordu ez da eh, nabitzen den e, jendia jetxin dela. Ez du esango igual jende ez dela juten mendira, bezik eta igual, abito, zaten bezala ez, aldatu en nabaitzen zuten? Ba, hombre, guk nabaitu dugu, e, lehen autobusa betetzen genuen beti, eta ja, inkluso bi ere, bai, igual, oan bat betzeko arazoa ditugu, Horrek ez esan ez dela mendira yeah. jendea juten, jendea juten da bere kabuz. Bai, tego kris, tego diego, bai. baina itxuko dira, krisia zuntu bat ajetik. Nik uste orain gaztiak aukera gehiago daukala, bai. gure gaztetan, baina. Bueno, Furgonet, furgoneta, fu karabana. Hori da. Gu, tegatik ez ari gandia, torri, joateko autobus, alte bezala. Autobusa kantoratzeko. Baina, bai. baina autobusa oso hona duk, ebitzeko. Zer Zarkaldiak egiteko, leku batean utzi, bai. bestian jaso, hori autobusa. Grupo grupu egin eh? Bai, ta, bai, bai, noski bai. E, asko, digan, bai. kotxeta joten da bat, baina gero, itzulera autobusean, zaten da, mendia, kontakero, gero, eh, erako, ez dakit, feeling bat edo, ez, giro, Nik giro bezala? Gu, gu kriston giroa eh, amatzen dugula, lauan gaina azkenaldian <laughs> beti amatzen txugu nebera batzuk ola zerbezak inta hori. <laughs> Ah, horrek, horrek handuko du Mendite Menditi jesten, jesten garenean han ba, jaznez eta mm. zerbeza batzuk ea, eh, bai, bai, bai, bai, tertulian, eta bai. nik uste giro bat Bada hola. Horrela Gu gusta da gaudela giro horrekin. Naiz ta jende gutxiago joan, baina hori asumituta daukagu. Bai, bai, bai. Orduan baino joaten garenak ondo pasatzen dugula. Mhm. Bai, eta, eta gero ja bueltan pixkan negatu balimaia ba, autobusa Erki, zio, lo, <laughs> lo egiteko edo... ez ondo kuia darra ere bai, batzutan ez? bai. Bueno, esan duguna, ez pako, giro, giro zona, e, bai, hartzaron menditaldean, girizien ere bai, bai, bai, bai. eta oi, oi importantia da ez? Bai, bai, gu ez gaitu joten ez irabaztea, ez galtzea, joten gaitu ondo Or, pasatzea... Hortako bat zutuzte kilo batzu. Ba, ez, kilo batzu. Orduan, leku berriak ezagutzea, oso importantia da gori, mm berriak, jendia baita, Ebe, mendian jendia asko ezagutzen dek. Mhm. Eta egia zan oso giro jatorra eta ona, ona izaten de mendian. Bai. Mm -hmm. Bueno, ordu bilak amargutxi laizter, bai. e, abesti bat igual entzuko dugu, plasea radio, mm -hmm. janekatu geha, atxen bai. hartuko dugu, utragoa bota, Eta eh, lehen isiarrek eskatu dugu e, eh, aurretik, ja, bestela, bai. hemen ibiltzen baina ez, bai. ezin asmatu eta nondo eta bai. ja, aurkitu ez, eh, bazkal bai. kafeak eskatu dugu. Eta nik uste dut, ez, e, bat ere diskanso atxedena, pasaje mm. batzuk hartu, ez? Bitik bai. jandean eko bilgea, zer bat dugu, ja? Zerbezak atea ah, neberak ekarritu uste. <laughs> Itzik dugu lasera ez besti, ja. <laughs> gabeko zenbait debekatua dezente Mila galduak eta inbeste gau bakarrekoa terpe Asko laugarren begiradatik betirako diru dite osteko kafeak bezain usai gozoa daukate Nik zurekiko dudana ere alako alitzateke Nire bizitza laburra baina zein desberdina izan da Zu ezagutu aurretik eta zu musu eman ondoren Zure iparrak nora ezaren lekuko hartu zuen Ta denboraren oneritziak erakusten du ondoen Nire bihotza zure neurrira nola egina dagoen Ekin nahi dut maxian barna, karroa zoro eroan. Baita erantzi nahi dizkizudan, prakak erostera joan. Bertan zaudela sentitu nahi dut, toera sartzera Lotxaren mugak lertu arazi, ta gehiago delakoan. Erlo juotxak esnatu eta zu izatea alboan. batez nire bertsoa kametxetara bidaliz zure usaiak atzeman ditu zoriona jodut begiz hankak lurrera ekarri ditu tirri barresa latariz bazkalostera itzuli eta amar milagarren aldiz hankak lurrera ekarri ditu tirri barresa latariz Bazkalostera itzuli eta amar aldiz Aspaldi hartu dudalakoan, kafea ustu zait berriz Ba, hortxe, entzun dugu goxo-goxo, bazkalosteko kafiak, guendik ensalada txapelketa itxeko dakagu, baina... Bai, bai, bai, ensalada, eh, eh, ondoko ditzeko bat, eh? Buen jango genuke. Eskatuko dugu, a ber, jartan diguten edo. <laughs> bueno, ba, aurre ahongo ea, ja, ordu bila gainean txugu, eta... Bueno, e, izin edo pixka bat ere, igandean, e, eh, lanu batean izan duzela ez, bosgarren e, aiako harria betete proba, eta oide beste mendilan beste modo bat ibiltzeko da, txirrindan. <laughs> Zango te denbo asko paraje ikusteko, <laughs> nahiko, nahiko lan, itxentzune goizi ekinta komei mei. Gaina isiar ikusi duran, lanian jotake, An, ez, eh, betikoan eh, prestatzen jana eta, ez? Bai, bueno, guk egun horretan taldeko gehienak ikenduna da lana. Antolakuntzan kide batek hartzen du parte, baina beste guztiak egun hortan bolkatzen gara lanea. Hmm. Batzuk abito jamentutan, bestiak plazan, ni bezala, eta baino denak lanea jute egun horretan. Zein bai. da, boro bilatera zen azkerian, eh? Oso polikia. Zein jende, Oso diare lan duzun, eta plaza ikusi, zein ma jende zen? Ez ez dakit uste dut, e, edo lako zaten bai. partatu bai. zutela, eta orduan izugarria, izu, eguraldia lasekoa zen. eta izan zen oso oso polita. Eta Fermin egon duzen hor kausoko hortan, eta... A ver, A ber, bai, Jose Miguel ikusi non inguruan, eh? Hombre, <laughs> gero nik zagoen iritsi jau, eta bota, ari. Kotxe zuna izakak. Eh? Ez, ez dakit, ez dakit nola. Ozea, esan, eh, iristen zian denak lehor lehorrak, eh? Bai. Iazti, gandifetzi erra. Bai, bai. Eta egile esan, larri bilik eh? Eraiakin, janakin, eta bueno. Bai, eske kitzu beruak eta etorri etorri etorri sekulentzien bukatzen eta bai. benga ta benga baina bueno. Bai. Eh nik e, bueno, ikusi lehen izan izan zela Fermin eta gero Juan Izarritxulo ara eh? eta ia Izarritxulon jentia debo llevatzen zu bisikleta garbitzen. Claro, loia, ya. Etzintzen eta ez da ez da kanbilu gaitzeko horrea, ez? Eh, katiganta dena eta aurten berriz eaten. Ean mm -hmm. eta elikatzen, ez? Ze, diferentzia, ez? E, berua, Egoizea, iaz berriz e, Lotia, ezinean, Horon, e, ze kontrastia e, bai. urte batetik e, beste. Bai, bai, egura diak ze sana handia dauka, eh? Gu bai. hemen plazan kantinan erailegabe gabe Claro, eske ikentzun... Eta iaz bezala salda pila bat egin genuen, eta saldik ez da probatu egin, eta iaz salda guztia <laughs> oh, bat Gusto, Baina, bera, temperaturak asko ez claro. da idu, bai, asko, asko. Pako zanute bezala, no? Eh, mendian ibiltzeko beste modu bat, txirindan, Baina hori ere beste ezabadek ere, zegin? Bai, bai, baina orain, orain du mendian, e, orain hitz egiten egin bezala bai. mikrofonu ba, kompetizioa sartzen edo mendian ere. Ikusteek txakurra hartu eta atzetu bai. korrika mendiko lasterketan bosteun o edo zeireun persona apuntatzea ditu. Lasterketa baldin badago, jende izugarri e, joten du mendira. Mm lasterketa behar dik. Ik bai. esaten badu, bazen eguna pasatzea edo aragora, laukatu. Hala ez dikendu ikusten zuten, baina nik uste dut, e, eh, bereixi behar dela bat, beteten open, juten dinak irabaztea, bai. amarra ditu. Bai. Beste guztian ikusten joten dila, nik ikusten ikusten dira jo, juten zin, bukatzea, e, eh, alder ondo nagitia, txukunena, baina nik ez, hombre, bakoitza bere burua izango zuen jarria, eh? Bere buruak inkompetizioa. Bere Bai, baina, no. bueno, ez egite, ez demortara zen, e, kenduta lehen bizikoa juten dinak horre eh, denboa itxia eta irabaztea besteak nik zuen niko lasai ez, edo, edo denetik handa. Nei batzuk pena matentzia eta metzatzen dut egituak eta handik metan sartzen aizian. Claro, oie neko lanak. Jota la, eh, pasiak zeuden, asko eta asko. Eta bukatu nahi. Bai, bai, baina bera, eh, aukera zeuden, hogeita bi, hogeita mairu eta berroita ma bost edo. Baina hogeita bikoa oso jende gutxi apuntatu zaren. Bai. Oso bai. gutxi. Bai, oso gutxi. Baina hogeita mairua asko asko apuntatu bai, Bai, bai. Bai, bai, bai. Baina, bueno, bakoitzak hartu behar du bene horreia, eta duguna juten dena kompetitzia, joi zinien ikustiare, ez da, oso nara. Ez da politia izaten, ba, eh? Kiro, kiro lando pasatzeko deke. Norbeak egin dezala nahi duen da. Bai, bai. bai gio zan du, kirola eta kirola ditu zan duguna. Kirola bat zu bai emaitzak ematen dik azkerian, beze, eta ondo jertiak gauten da emaitzak bila. Bino, jode, adibidez, e, biziketan ibiltzea eta e, eh, mendilean ibiltzea eta horiek hartu behar ditu, beste patxara bat hartu berko kogenik, eh? Gukal hartzen dugu, eh, lafaita Bai, hobeto. Bona, bueno, e, eman genuen hemen, irratitik esan genuen ere, sorionak egirizi e, talde guztiari, mm -hmm. eta bere laguntzaile eta inguru guztiet, horrezen arkaitziz aleko ah, bai, eta dut merezi dutela txalondi bat, e, ez da, ez da raxa, holako antolakuntza bat egitea. Antolakuntza mundiala da. Prestatzea, urtetik urtea, hobeto gaina, urtetik urtea ikusten da ze, ze, zeakin, eta gusto Ez da guk esaten dugulako, eh, baizik eta txirrindularia asko kiristen zianian plazara esaten zuten, ze ondo dena antolatua. Jendea behar esaten du, eh? Osea, oi antolakuntza dela mundiala. Eta rekorridua esaten zuten oso oso oso polita zela. Mhm. polita gogorra, eta jendea oso bai. <laughs> bueno, ya que ta krisiak ira igean, ez da bakarra mendila esan dugu beste ¿verdad? Eh? gara, biziri dagoela ez, krisia? Biziri dagoela, bai, biziri dagoela. Genetikan egiten dute, egiten dute, urtian zehar, edo bentzat, e, eh, aktibitate asko. Badaude, badaude. Eta... Eta gauza askotan parte hartzen du krisiak. Bai. Laguntzaile bezala ere. Bai. Bai. Orduan, ez, zena eh, zan nahi dute biziri laguntzea badela eta... Kultura, kirola eta aldeko guztietan. Nik hoi bizitu dut gertutik anta edo zertako beti laguntza berri dedenean krisikoai. Bai. Ba, giritziko eskatuko jago eta beti baiezko ezan du da. Bai. Eta bi eskatzen bai, bai, bai, bai. da. Bai. Eh, Fermin? Ba, bai, egia dena, girizileak ere eskatzen dugu nien laguntza guan bezala. Oita bateko bezala ere, egia esan jendia. Bai, bai, bai, bai. Gozada bada, jendia. Bai, zer gauz egiteko, laguntzeko, bai. girizi berbat emada, eusera bai. pesatzeko, ez? Eh? Truke bada azken ez? Eman eta jaso. Mm. Mm-hmm. Yeah. Seguro gaina romanizare entzutenengo dela, oire xefa dugu, arruzea, giriziko xefa, <laughs> xerif, xerifa dugu, ez? Hor mundu bat. Plantxan, abila eh, zela. Plantxan, plantxan, zantzun arkaitzek, mundiela zela, behatzea, behatzea, behatzea, Epako, bizirik anez, e, eh, grizia. Bai, bai, bai, bai, bai. Eta lan asko itxetu lo jartzune, ez? Beharrari eta lo jartzungo... E, eh, bakar matak egin beharrik. Orduan? Bai, baina, bueno, hoi, hoi ere eh, rotatibo berdik, eh? jende berri jare zartu berdik. E, erregabe ez betikoak, e, hoi e, betiko esaten dugu ba, ez? Ba, hori teoria duke. Bilokero lanian betiko jende ikusten duke. Bai, beti alizan. Gutxo gara bera, bai. betiko. Atzeko parecido, ez? Atzeko parecido. <laughs> beti alizan duden eta. Bueno, mentira, itzuliko geha. Bueno, pixka bukatze joateko ordu bila jugu ja. Segeituko nuke, Jermin eta Xiar. Eh, ba, pegiran. DJ Bruce. Bai. hemen, hemen, hemen gauden, ba, jode, ba, gauza bat oso simplia. beharrezkoa. Gu asti ertero, ba, asti ertero elkartzen geha, eh, gure, gure, tal, gure lokalian edo, ba ez gehizena gehan, sortzia, maramabi. Baina, klaro, guk ere nahi dugu, ba, bueno, jendea pixka bat, animatu, jende berrilla pixka bat, eta, bueno, e, guk hartuko dugula. Bai, urte asko ja, ez? Ba, eh, urte asko gustoa, baina, bueno... E... Bai, bai. Aize berriak behar txugula. Ba, er, relebu hori kosta egiten da, kosta egiten da. Bai, bai, Herriko barrioko jaitan ikusten da ere, antolatzeko ere. Azkenien ze juntatzen denez, zartzen dira bai. gaztea berriak eta baino azkenian hor martxe bat duten askotan. Bai. <laughs> Eh, lingoak ez, ez tekit... Eh, Nik uste leku guztietan. eta, eta gazteak ere lan egiten dute, baina... Ite dute, gazteak ere asko egiten lan, oiazunen, eh? Iazan ez du astu ber, gazteak ere oso aktiboa dira ere. Bai, Itxo, bai. dugu orain egana. Bai, pixka bat, eh, Pako? Zezako bai. dugu, konklusio bezala? E, bueno, gu e, ikastolan kontentu gaude, ja, hiru persona berri sartu die, menditaldean. Bueno. E, eta orduan, ba, bueno, relegoa. Zema zazte denean, zuek? Normalian ibiltzen gaitu giru edo lau. Eh, horrekin ondo moldatzen gaitu. Toa beste hiru sartu ditugu? Iru sartu die, bueno. batzu jubilatzeko, noski. Ah, ez da hor dugu. <laughs> Ia, estartien izango, ez? Jubilatzeko, ia, estartien izango, ez? Eh, ba, bai, ba, bai alaba aspaldi atera joan ikastolatik, ah, bai, orduan nor jarretzen diagu, orduan atera kontuak. Bai, orduan, eh, bueno, bai. bueno, bestia hoekin, eh, iriziekin eh, parte Ah, hoekin gustoa, gustoa, eta, bai, bai, eta, oso gustoa. Eta gustoa eta bai. eta zea, ez? Bai, bai, bai. bai, bai. bai. luzeta sanduguna hola, una pasatzea eta eh, zenba jende tu zabetetzen zuten normaldean, no? Extremadurako hori igual ere izan da, 57 lagun ibili gara. ez nahi ikesta jende gehiago ere, eh? zeren infrastruktura han errapatzia zailagoa da Euskal Herrian baino, eh? Claro, claro asko zer zailago. Mm -hmm. Hemen asko zerrexago egiten zaigu Euskal Herrian frontoiak eta kiroldegiak eta lortzea, han zailago. Eta urre urteko, zerbait aurreatze, aurre Momentuz ez zerrez zerra zerbait izango estola <laughs> prestatu primizia. Sí, digan azaro andagaten pilak egin. Bai, bilo horrek kanpoko itzeraldia eta debuak egin. Inberdia fetxak eta egunak eta ni badakitoi antolakuntzan ta permisio egiten dira ilabete ba asko lenostikan. Ba, egi berdu guk ber, momentuz ez daukagu ezerre oso lanpeturik digabiltza, eske ez dugu denbora ik ba ezertarako. Bukatu eta egia ez daukagu ez zer prestatuta. Ire ikantzaula. Begiratu duguna da urrengo urteko egutegia eta zubidik bai. ez dago, beraz dakago araz zaundikan. Ordun ez dago. Zubirik ez dago baldin badago, irtela luziak ezin dire egin, beraz mm. lasai. Ordu Aste bukaerakoak. ez dago, bai. mirari. Ordu or, txibeko bueno. dugu, irte erak izango txustela. Izango txustela, sai urtia ego horra jontzia. Otor duan, azar baina bukatzen dugu nian ja, abenduan buru belarri horta. Ba bai? Gaina, ez zuzan urtian behin mino gehiotan tortzen dila emango txustela. <laughs> bai, bai, lasa, lasai. Bai, nio, zebaia eh, Ez da garreza izaten egun bat aukeratzea, eh? Urtia zehar, irte egiteko. Seguro zerbait badagola egun bai. horretan. Bai, bai, bai. Edo bai, ez bai. dakiz beti izatea. Agenda, eh? agenda hor, eh, jartzia eh, zeako. Bai, kaina pasa zitzaiguna, astebukara ba librerik ez genuela. Beti bazegoen zerbait eta orduan esan genuen, bueno, pues bueno. nada, txatu. Aile kapatia un un adoi, se dira de la de adola baina. Bueno, ordu bilak. Eh, gogoratuko dugu ze izan dugu du kirol arloan, eh, asteburuan ta urrengo astean, mirari, ostialean. Eh, lan egingo dugu, jaizterakoak. Eh, lan eguna. Zue bentza, zueke baita, nik eh, kartelera emango dut ere, ez? Azte bukarak, bukarak, azte buruko partiduak eta zizango dian, ez? Eta, bueno, urrenko aztelenian, berriz, emaitzak eta... Analizia. Emaitzak, analizia, hitzen bueno, eh, emaitzak, baina, aztertuta. Analizia. Analizia, eh? eh? eh? Kompletu, eh? Eta, oida, eh? du mirarik ere. Oso, Hombre, eh? mirari jarri jadu azte burutan, a ber, eta, ja... Oza, pentsatu, aztelenian irratira etorri eta urtziri galdetu niola, zuru nola do? urtzik ez egin zuru lesionatu azola, tanik nik bai. Ah, otze, otze, otze, atzotu nintzak bai Eta bueno, animatu dago, eh? Egia zen azkenian eh, ez du, utxidikan, eta uste bineo, bueno, hilabete batean jarko dela. Eta ikusten de eh, Paco hemen denetik ez bakara futbola, eh, Rubia, se hizo nueve Denetik, ¿qué eh, es Rubia? Ni Morena. Rubi, ba, denetik, eh? Rubia. Rubia Morena. Bai. <laughs> denetik, en pelota erremontia, Denetik. Denetik, ya está, eso cara. Eta bueno, Torre azteko con Arrauna. Demoraldia, eme kodua, demoraldia... Tartian etxabe izango dugu. etxabe, urdaibaiko... Eta urdaibaien baien estula jarraituko ematen du. Ez da Atzo hortze biltzan, bilerak oh. zituzela, dituzela, premizi ah, ah, eskatuko jau behai. Asi eran bat jeskua zen, eta guain ez da ez dakit, eh, ea, kontatuko dugu behar, torna bai, bai. Eta goi neki miki hori bai, San Miguel Ligako eta neskare bai, oi hartzun ibiltzen da, San Juanekin, eh? Hoi da, buruz ne, Aspiros. Aspiros, eh, etorko da, eta eta nik dut, ba, xantz izango dugula, ez? Eh? Horre, kontatua badelako, bai. balorazioa, eh, ingo egon, ez dira Bueno, bukatzeko, zerbait gehitzeko, ja esan dugu dena, Ferminta Xier, e, ja, tele zanado ez? Artista bat zutzeate, oi meste jendekin kontatu jartzeko eta... Oi de garraxena, kontatu, telefonu izan ezko jartzeko, kontatu <laughs> Kontatuan Kontaktuan jarri eta lortu ekartzea. Lortu ekartzea, bai, askotan ez da garraxea, eh? baina, bueno, gira esan, izan berarak agu, oi hartu irratia, ez digit. E, eh, hortan abantalla ja badak agu, eh? Euskaldun, Euskal e, irratia izatia, edutene eh? euskeraz, Eta batzuk etortzen dira oso gustora. Mm e, bai, bai, bai, bai. Hortan nik uste dut, abantalla da kagula momentu honetan. Mm e, kirolaiak keiskunak egin euskaraz barakit, eh? gaur egun. Eta nola gehienetan erderaz egin duten galderak eta komei, zaitu dugun eurak eta euskaraz, nik ustut, punto bat, abantaia da gaur da. Eh? Abantaia bat ez dago gaiz. Bai, emirari, nik ustut eh, hortan, eh, arra, arra, arra, arra, gure oso jatorra geha. Euskaldunak eta jatorrak hori da. Ba, oi salta, nola ez ba. Claro. Bueno, Paco, bila eskerre, eh? Zerbait gehiago edo ja esan dira. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ikastolako web horrian egongo direla. da, mhm. eh, klikatu menditaldea eta bai. han egoten da bai argazki, mendiko irtera guztiak bai. eta girizian ere berdin, eh? berdin, eh? ere berdin, orduan ba, jendia jakine badu ba... bai, sartzeko eta hori du eta guk programa oi hartzun irratiko webgunean jarriko dugu txintxilikan, bai. denak berri zentuteko eta zortzi territan errepikapena errepikapena, inola horrean, entzune duna, zortzi territan bueno ba, urrengo azazken arte, Ondo izaten ari, mila esker, aio! Ondo izan, agur. Aio, bai. Vale, aio. Airwalker. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. All systems go.